Արցախի պաշտպանության նախարարն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության գիտության եւ մշակույթի մի խումբ ճանաչված գործիչների։ Արցախի արտաքին գործերի նախարարությունը հանդես է եկել հայտարարությամբ Կատալոնիայի ժողովրդի ինքնորոշման գործընթացի կապակցությամբ։ Ստեփանակերտում տեղի է ունեցել միջազգային գիտաժողով։ Անցած Կիրակի օրը Մարտունի քաղաքում անցկացվել է Նռան փառատոն։ Հայաստանի շախմատի հավաքականը Եվրոպայի առաջնությունում հաղթել է Հունաստանի ընտրանում։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարար Դավիթ Տոնոյանին։ Հանդիպմանը, որին մասնակցում էր Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրեն Կարեն Սարգսյանը, քննարկվել են երկու հայկական հանրապետությունների համապատասխան գերատեսչությունների միջև կապերի խորացմանն ու օնլայնմանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Այսօր Արցախում նշվում է արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության համակարգի աշխատողի օրը։ Ինչպես հայտնի է ներկայիս համակարգի ստեղծման գործընթացի հիմքը դրվել է 1990 թվականի մայիսի 24-ին Արցախ փրկարարական ջոկատի ստեղծմամբ 1992 թվականի հոկտեմբերի 30-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության Պետական Կոմիտեի որոշմամբ Արցախ մարզային փրկարարական ծառայությունը վերակազմավորվել է Արցախ Հանրապետական փրկարարական ծառայության։ Հաջորդ տարիներին քաղաքացիական պաշտպանության գործառույթները փոխանցվել են Արցախ Հանրապետական փրկարարական ծառայությանը։ Համակարգի 25-ամյակի արդիվ այսօր կայացած տոնական միջոցառմանը ներկա էին Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը, Հայաստանի հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարար Դավիթ Տոնոյանը, այլ պաշտոնատար անձինք։ Համակարգի անցած ուղու մասին զեկուցեց կառավարության առընթեր փրկարար ծառայության տնօրենի տեղակալ գնդապետ Սամվել Պետրոսյանը։ Ըստ բանախոսի 1995 թվականին ԼՂՀ կառավարության որոշմամբ ստեղծվել է Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների վարչությունը որպես հանրապետական նշանակության պետական մարմին։ Պետակայում վարչության ենթակայությանը փոխանցեցին Ստեփանագերտի, Ասկերանի, Ադրուտի, Մարտագերտի, Մարտունու եւ Շուշի ռազմականացված հրշեջ մասերը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բրկարար ծառայության մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի ընդունմամբ 2007 թվականից հանրապետությունում ներդրվեց ծառայության նոր տեսակ՝ բրկարարական ծառայությունը։ Արցախյան պատերազմը եւ 1988 թվականի Սպիտակի երկրաշարժը որոշարկեցին հանրապետության քաղաքացիական պաշտպանության համակարգի մի շարք խնդիրներ, որոնք հետագայում դարձան ծառայության գործունեության ուղենիշներից մեկը։ Ինչպես նշեց Սամվել Պետրոսյանը, բնակչության եւ տարածքների պաշտպանության խնդիրը եղել եւ մնում է ծառայության գործունեության առաջնահերթություններից մեկը։ Արցախյան հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական գործողությունները տեսանելի են տարբեր ոլորտներում։ Անցած տարիների ընթացքում համապատասխան օրենսդրական ակտերի ընդունման ճանապարհով կատարավորվել է ծառայության իրավական դաշտը։ Շքարքավորված խնդիրներին տրվել են համապատասխան օրենսդրական լուծումներ։ Նշված գործընթացները լինելու են շարունակական նաև առաջիկա տարիների ընթացքում։ Միջոցառմանը հրապարակվեցին Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարի, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի, ոստիկանապետի, Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարի հրամանները, համաձայն որոնց համակարգի մի խումբ աշխատակիցներ ապարգևատրվեցին պատվոգրերով, հանձնվեցին դրամական ապարգևներ։ Ծառայության մի խումբ աշխատողներ արժանացան պետական պարգևների, որոնք հանձնեց նախագահ Բակո Սահակյանը։ Մասնագիտական օրվա արդիվ շնորհավորելով ծառայության աշխատողներին երկրի ղեկավարը մասնավորապես ասաց. Արցախի հանրապետության նախագահի 2017-2020 թվականների ծրագրով արտակարգ իրավիճակներում բնակության պաշտպանության բնակավարում իրականացվող քաղաքականությունը նպատակաուղված է լինելու բնական եւ մարդասին աղետների ռիսկի նվազեցմանը, հնարավոր հետևանքների կանխարգելման, հանդիսանալով պետության անվտանգության ապահովման բաղկացուցիչ տար եւ նպաստելով երկրի կայուն զարգացմանը։ Պետությունը այսուհետ եւս կշարունակի միջոցներ ձեռնարկել ուղղված ծառայության աշխատակիցների աշխատանքային եւ սոցիալական պայմանների բարելավմանը։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Նախագահ Բակո Սահակյանը ներկայ է գտնվել անցած Կիրակի օրը հոկտեմբերի 29-ին Մարտունի քաղաքում անցկացված նրան փառատոնին։ Պետության ղեկավարը կարևորել է նման միջոցառումները տեղական արտադրանքի ներկայացման ու արտադրողների խրախուսման, զբոսաշրջության խթանման, ազգային ավանդույթների պահպանման տեսանկյուններից, նշելով, որ փառատոները պետք է դառնան ավանդական։ Նույն օրը Հանրապետության նախագահը դիտել է Ստեփանակերտ քաղաքում տեղի ունեցած Հայաստանի Հանրապետության բասկետբոլի բարձրագույն A լիգայի Արցախ ինժեներ խաղը։ Նախագահ Բակո Սահակյանը դարձյալ Կիրակի օրը ներկայ գտնվել արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության աշխատակցի օրվան նվիրված հատուկ տեխնիկայի եւ փրկարարական հմտությունների ցուցադրությանը։ Նախագահը կարևորել է նման միջոցառումները, որոնք վկայում են համակարգի աշխատակիցների բարձր արհեստավարության եւ մասնագիտական պատրաստության մասին։ Հաղորդագրությունները տրամադրել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը։ Հոկտեմբերի 29-ին Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Նացականյանն ընդունել է Պատմության եւ մշակույթի էջեր ծրագրի շրջանակում հերթական այցով Պաշտպանության բանակում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության Գիտության եւ մշակույթի ճանաչված գործիչներին, Պաշտպանության նախարարին առընթեր հասարակական խորհրդի նախագահ Գեգամ Հարությունյանի գլխավորությամբ։ Հանդիպմանը բանակի հրամանատարը նման նախաձեռնություններն ու ծրագրերը համարել է պահանջված ու անհրաժեշտ, նաև շնորհակալություն հայտնելով հյուրերին տարիներ շարունակվող արդյունավետ համագործակցության համար։ Ներկաների խնդրանքով Լևոն Նացականյանը ներկայացրել է նաև առաջնագծում արկա իրադրությունը, խոսել բանակաշինության ընթացիկ փուլի զարգացումներից։ Դուք լսում եք լուրեր։ Անհերքելի է Կատալոնիայի ժողովրդի իր քաղաքական կարգավիճակը ժողովրդավարական կամ արտահայտության միջոցով ինքնուրույն որոշելու իրավունքը։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել Արցախի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Հայտարարության մեջ նաև ասվում է. ՄԱԿ-ի մի շարք հիմնարար փաստաթղթերի համաձայն միջազգային հանրությունը հանձնառություն է ստանձնել խրախուսել ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի իրացումը եւ հարգել այդ իրավունքը։ Կարևոր ենք համարում, որ Բարսելոնայի եւ Մադրիդի միջև քաղաքական ճգնաժամի հանգուցալուծումը գտնվի բացառապես խաղաղ միջոցներով եւ երկխոսության ճանապարհով։ Այս կապակցությամբ անհրաժեշտ է հիշեցնել, որ հենց Ադրբեջանի հրաժարումը ճանաչել Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը եւ պաշտոնական Բաքվի կողմից քաղաքական հարցերի լուծման համար ուժային մեթոդների կիրառումը Ադրբեջան-Ղարաբաղյան հակամարտությունը տեղափոխեցին ռազմական հարթություն։ Արցախի հանրապետության կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության եւ Ստեփանակերտի Մեսրոպ Մաշտոց համասարանի նախաձեռնությամբ ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում անցած շաբաթ օրը տեղի է ունեցել Կովկասը մեր ընդհանուր տուն խորագրով միջազգային գիտաշխով նվիրված Ստեփանակերտի Մեսրոպ Մաշտոց պետ արտոնագրված համասարանի գործունեության 20-ամյակին։ Գիտաժողովին մասնակցում էին մի քանի տասնյակ գիտնականներ Արցախից, Հայաստանից, Ռուսաստանի Դաշնությունից եւ Վրաստանից։ Հանդես գալու միջոցառման բացման խոսքով բուհի ռեկտոր Դոնար Գաբրիելյանը կարևորեց գիտաժողովը, նշելով, որ այն առաջին հերթին փորձի փոխանակման նոր գործընկերների ձեռքբերման հարթակ է։ Գիտաժողովին ելույթներ ունեցան Ռուսաստանի հարավային դաշնային համասարանի պրոֆեսորներ Վալերի Կոնովալովը, Սերգեյ Պացելուևը, Թբիլիսիի Պետական համասարանի դասախոս Գոհար Միքայելյանը, Երևանի հայ-ռուսական համասարանի ամբիոնի վարիչ, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Ստեփան Ծաղիկյանը, Մեսրոպ Մաշտոցի անվան եւ Արցախի Պետական համասարանների դասախոս, պատմական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Նելլի Բաղդասարյանը եւ ուրիշներ։ Գիտաժողովի երկրորդ մասում աշխատանքները շարունակվել են թեմատիկ մասնախմբերում։ Ջրակուսում երիտասարդները շատ են աճելու ու զարգանալու հերանեկարներով Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Գյուղում երիտասարդները շատ են, սակայն չեն ամուսնանում, այ եթե ամուսնանան են գյուղը կաճի, ասում է համանքի ղեկավար Վալերի Բաբայանը։ Պրոբլեմը համար մեկ տա բնակարանային խնդիրն է, որ հուզում է ջահելներին ամուսնության մոմենտով, ուշացումներով, Բնակարանային խնդրի արկայությունը մտավախություն է առաջացնում համայնքի ղեկավարի մոտ, որ այն արտահոսքի պատճառ կդառնա։ Այդ դիսկ պատճառով կառավարության կողմից տուն կառուցողներին շինանյութով աջակցելը եւ 3 միլիոն ֆինանսական աջակցությունը պահանջված ծրագիր է համարում։ Ներկա ծրագրերը թույլ է տալիս արդեն գամասկաման սկսել են իրենց ուժերով կառուցել Մեկ այլ խնդիր, որ նույնպես խոչընդոտ է ամուսնություններին ու նոր ընտանիքների կազմավորման հարցում հանդիսությունների տան բացակայությունն է։ Օրինակ համայնքի ղեկավարն իր որդու Հարսանյաց հանդիսությունը ստիպված է եղել կազմակերպել Հարևան գյուղի հանդիսությունների տանը, բայց ոչ բոլորին է այդպես հարմար, ասում է համայնքի ղեկավարը։ Հանդիսությունների տան, սրահի, ակումբի եւ այլ ենթակառուցվածքներ ունենալու հարցի լուծումը ջրակուսի ղեկավարը տեսնում է համայնքապետարանի նոր շենք ունենալու մեջ։ Այսօրվա հարատապ խնդիրը մեր համայնքային կենտրոնի հարցն ադրված է, դա հիմնական մեր խնդրեմը։ Խոսելով գյուղացիների եկամտի աղբյուրների մասին համանքի ղեկավարն ափսոսանքով նշում է, որ այս տարի մի քանի տասնյակ հեկտարից բերք չեն ստացել ընդհանրապես։ Ընկացորեն եք ցանել ագին տեղ չի հնձվել, մոտ 45 հեկտար չի հնձել, բերքը լավ չի եղել Ոռոգման ջրի խնդիրը մասնակիորեն լուծվել է երկու արտիզանի գործարկմամբ, որոնցից մեկը հին արտեզաներ վերանորոգման ենթակա, մյուսը նոր կառուցվեց։ Սա նպաստել է բանջարաբոստանային կուլտուրաների մշակության զարգացմանը։ Մի քիչ հեռվա գյուղի ճիշտ է, բայց դե քանի որ գյուղի տարածքում չկա ջուր, նպատակը հարմար եղել այդ մի հատ արտիզան հին է եղել վերանորոգել է, մի հատ էլ թազա են փորել, նորմալ ջուր է, ջրի քանակը առողջությունը լավ է։ Տուլատարից բոստանային կուլտուրաների մշակման համար։ 55 տնտեսություն ունեցող գյուղում բոլորն էլ զբաղվում են անասնապահությամբ։ Համայնքի ղեկավարի խոսքով ամեն տնտեսություն ամենակիչը 3 խոշոր անասուն ունի։ Սրան նպաստել է նաև Ուխտաձորի ենթաշրջանի զարգացման ծրագիրը, որում ընդգրկվել է նաև ջրակուսը։ Բնակիչներին տրամադրվել են անասնավարկեր։ Անասնապահության զարգացմանը նպաստում է նաև այն հանգամանքը, որ մթերումը խնդիր չէ գյուղացիների համար։ Մթերում են կամ տեղում, կամ բերում են մայրաքաղաք։ Ամենամեծ ձեռքբերումը համայնքի ղեկավարը համար համարում է արտահոսքի բացակայությունը, ծնունդների թիվն էլ բավարար է համարում փոքրիկ գյուղի համար։ 250 բնակիչ ունեցող գյուղի դպրոցն ունի 44 աշակերտ, իսկ հա դպրոցի շենքային պայմանները անբավարար է գնահատում համայնքի ղեկավարը։ Դասասենյակները չեն հերիքում, ուսուցչանոցը փոքրիկ է։ Բելլալալայան այսօր։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Անցած Կիրակի օրը տոնական էր Մարտունի քաղաքում, որտեղ անցկացվել է նրան փառատոն։ Տոնական միջոցառմանը մասնակցելու համար բազմաթիվ հյուրեր էին ժամանել նաև Հայաստանից ու արտերկրից։ Վարսիկ Արությունյանն է պատմում։ Փառատոնի պաշտոնական մեկնարկին նրա մասնակիցներին ողջունի խոսքով դիմեց հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի փոխարաշնորթ Սահակ Վարդապետ Շաքարյանը, ով նաև կատարեց նրան փառատոնի օրհներքի կարգ։ Այսօր 2017 թվականի հոկտեմբեր 29-ին պատմություն են կերտում եւ վայելում միասնաբար, եղբայրաբար, սիրո այս մտնոլորտում մեր հաղթանակի արդյունքները, բարի պտուղները Վերջին տարիներին Արցախի տարբեր շրջաններում կազմակերպվող թեմատիկ փառատոները ցույց են տվել, որ դրանք լավ հնարավորություն են ստեղծում ոչ միայն բացահայտելու արկա տնտեսական ներուժը, այլև նոր կապեր ստեղծելու արտադրող եւ վերամշակող կառույցների միջև։ Մարտունու քաղաքապետ Մհեր Խաչատրյանը ողջունում է նման փառատոների անցկացումը։ Մարտունին այսօր ճանաչելի է որպես համաչափ զարգացող ջերմ ու բարի հյուրընկալ քաղաք յուրաքանչյուր ձեռքբերումը մեր համատեղ ու հետևողական աշխատանքի, քաղաքի հանդեպ ունեցան յուրաքանչյուրից ամնասորտ նվիրումի ու շորտացած վերաբերմունքի արդյունքն է։ Կշարունակենք հանուն մարտունու անել առավելագույնը։ Հատկանշական է, որ նրան փառատոնն անցկացվում է հենց Մարտունիում, քանի որ շրջանը դեռևս խորհրդային տարիներից հայտնի է նրան մեծածավալ արտադրությամբ։ Սակայն այն նաև մեկ այլ ուշագրավ խորհուրդ ունի։ Հույդա Արցախի կենտկոմի ներկայացուցիչ ազգային ժողովի падգամավոր Դավիթ Իշխանյանի խոսքով յուրաքանչյուր փառատոն իր խորուրդ նշանակություն ունի։ Ես կարծում եմ այս փառատոնի անցկացումը Մարտունի քաղաքում առավել եւս որտեղ մենք գտնում ենք սահմանից ընդամենը մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա եւ ժողովրդական այսպիսի մեծ ձեռնարկը տոնախմբությունը ինքնին մեր մարտահրավերներին դիմակայելու պատրաստակամությունը եւ հանրարություն Փառատոնին ներկա էր հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը, ով իրեն ուղեկցող պաշտոնատար անձանց հետ միասին շրջագայել է տաղավարներով հետաքրքրվել այս տարվա բերքի արդյունքներով։ Ցուցահանդես տոնավաճառի շուրջ 55 տաղավարներում իրենց արտադրանքն էին վաճառքի հանել Մարտունու եւ հանրապետության մյուս բոլոր շրջանների նրա մշակմամբ զբաղվող այգեգործներ։ Անդրա Նիկոլավերդյանը Բերթաշեն գյուղից է։ Մենատնտեսը փառատոնին ներկայացել է իր աճեցրած նրան բերքով։ Ես նորը մշակած նորը մեգիտեք դա ինչ-որ դրամատ հանգամ մշակում բերդաշենով։ Ինչպես է հաճախորդները վերցնում են, թե ցանկացման համար։ Հաճախորդը ես գինի չնայ, ոդը նորու լավա, գինը չարժ։ Այսինքն սա ինձ է սա։ Հա, հաճախորդը որ նորու իմանումա գինը չարժ։ Իսկ վաճառվում է։ Գյուշացավ։ հա, Հոգեկան վաճառել է։ Որքան է վաճառել հոտավը։ Փառատոնն ուղեկցվել է Հայաստանի եւ Արցախի մշակութային խմբերի ելույթներով Վարսիկ Հարությունյան այսօր մարզասերների համար։ Հունաստանում ողնարկած շախմատի Եվրոպայի թիմային առաջնության երկրորդ տուրում Հայաստանի հավաքականը 2.5-1.5 հաշվով առավելության հասավ Հունաստանի թիմի նկատմամբ։ Հայկական թիմի առաջին համար Լևոն Արոնյանը եւ երրորդ համար Գաբրիել Սարգսյանը հաղթեցին սպիտակ խաղակարերով, իսկ Հրանտ Մելքումյանը ոչ ոքի խաղաց սևերով։ Երկրորդ խաղատախտակի վրա հանդես եկող Սերգեյ Մովսիսյանը պարտություն կրեց սև խաղակարերով։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 Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 8-ից 12, ցերեկը 15-ից 20 աստիճան տաքություն։